Yeah. Officially missing you. Yeah. Baby, baby. Yeah. One, two. 나에겐 너 하나뿐인 걸, 너 때문에 아파하는 걸, 널 잊으려고 노력해봐도 잘안 되는 미워하는 걸. Too hard 너무 어려워 날 몰라주는 너도 서러워 I'm officially missing you Official yeah. uh, I'm official and missing you You know how I've been to 이제 너와 내가 친구 사이로 나만의 삶이 전부 진부하게만 느껴져 마치 실이 빠진 진주 혹은 가벼운 티슈 우리들 간의 이슈 맥히는 이제 없을 거기에 넌 아무 느낌도 안 나겠지만서도 나 없는 밤이 긴듯 혼란스럽겠지 나 역시 옆구리 치는 저 샌도 지루한 스캔도 내 엔티밴도 되돌리는 주위 사람과 불리한 게임을 하기도 전에 오버를 치지만 just painful Yeah it's s k n to a but can't be seen single 사람 노래 들어도 where the melodies at 행동 하나하나 모두 다 외로움이 됐어 I'm officially missing you 나도 나누지만 아직 나 괴롭히네 Yeah Officially missing you Thank you